Me tienes el bicho ansioso, hey, hey. Quédate en cuatro, que se ve precioso. Ese culito es un tramposo, hey. Si abres una iglesia, mago religioso exquisito, delicioso. Me la como y ni reposo. Ey, ey, baby, lo nuestro es amistoso. Eh, pero si tú quieres, cuando sea soy tu esposo, ok. Sí, sí, encima de mí fue que te conocí. Ey, mami, tú eres así. No te hagas, yo también soy así, ok. Sí, sí, encima de mí fue que te conocí. Ey, mami, tú eres así yo también soy así. Porque yo soy un cuero y tú también. Y tú también, si el calor es de 90, el agua será de 100. Vamos a pasarla bien, yo soy un cuero y tú también. Y tú también, si el calor es de 90, el agua será de 100. Vamos a pasarla bien, pero dale easy, easy. Ey, que sabes que soy piscis ey. Y enamorarme es bien fácil, ey. Pero olvidarme es difícil, mami, dale easy, easy, ey. Que sabes que soy Hey Y enamorarme es bien fácil, ey. Pero olvidarme es difícil. Y nadie se ha enterado, todos los mensajes archivados. La baby estudió psicología y conmigo hizo el doctorado. Me tienes desquiciado. Ey, tú me prendes como fósforo, contigo hasta en los semáforos. Ey, yo no sé qué opina el horóscopo, nah. Pero picheo en y pártelo Corriendo canon hasta encajarnos en la orilla Va a buscarme novia pa' que tú seas mi chilla Ey, te gusta ir a la milla Ey, ven usame de silla Si quieres madrugo, pasártelo temprano En lo que acaba el verano Dicen que ese culo lo hizo el cirujano y fue Diosito con su propia mano. Ey, ey, ey. Siempre te doy con los troyanos. Ey, ey. Si preguntan, di que somos primos lejanos. <laughs> Ey, ey, <laughs> ey. Tranquila, no te voy a decir te amo. Porque yo soy un cuero y tú también. Y tú también, si el calor es de 90, el cero es de 100. Vamos a pasarla bien, porque yo soy un cuero y tú también. Y tú también, si el calor es de 90, el cero es de 100. Vamos a pasarla bien, pero dale easy, easy. Ey, que sabes que soy piscis, ey, y enamorarme es bien fácil, ey, pero olvidarme es difícil, ey.